to'qqizinchi bob hazrati ayso kemaga tushib ko'ldan o'tib o'zi tug'an shahar kaparnaumga qaytib keldi kishilar zamirga yotqizilgan bir polashni uning oldiga ilib keldi ularning ishonchisini ko'rgan hazrati ayso yilqi polachga o'g'lim xotirjam bo'l gunohlaring kechirim qilindi dedi bir qancha tavrot ustozlari ko'nglida bu odam kupurlik qildi deb o'yladi ularning ko'nglida nima o'ylayotganligini bilgan hazrati ayso ularga nima uchun yomon o'yda bo'lasizlar gunohlaring kechirim qilindi deyish osonmi yoki o'rningdan tur mong deyishmi albatta aytmoq oson qilmoq tas ammo hozir inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kechirim qilish huquqiga ega ekanligini isbotlab beray dedi ondin polaj kasalga o'rningdan tur o'rin ko'rpangni yig'ishtirib uyingga qayt deb buyurdi yilqi odam o'rnidan turib uyiga qaytdi buni ko'rgan ko'pchilik qo'rqishib insonga bunda huquqni bergan xudoga matila o'qishdi hazrati ayso uyadan chiqib oldi qarab ketayotganda bir bojgirni ko'rdi uning ismi matto bo'lib boj yig'adigan joyda o'tirardi hazrati ayso uningga manga agashgin dedi matta o'rnidan turib uningga agashdi hazrati ayso mattoning uyida mehmondorchilikda bo'layotganda nurg'un bojgirlar va gunohkor deb qaralgan bir qism kishilarmi kirib hazrati ayso va uning shogirdi bilan ham dasturxon bo'ldi buni ko'rgan parisiylar hazrati aysoning shogirdlariga ustozinglarning bojgir va gunohkorlar bilan bir dasturxonda o'tirg'ini qandoq gap eshitdi bu gapni olgan hazrati iso sog'lom odam emas balki kesal odamla tevqqa muhtojdir muqaddas yozmalarda man qurbonlik qilishinglarni emas rahim shafqat ko'rsatishinglarni istayman deyilgan sizlar berib bu so'zning ma'nisini o'gininglar man o'zirni durust hisoblaydiganlarni emas balki o'zlarining gunohlarini to'niydiganlarni chaqirg'ili keldim dedi shu vaqtlarda yahyo payg'ambarning shogirdlari kelib hazrati aysoga biz va parisiylar ro'za tutimiz sizning shogirdlaringiz nimishqa tutmaydi deb so'rashdi hazrati ayso javoban mundoq dedi to'yi bo'layotgan yigit texi to'y ziyofati tug'an chog'da mehmonlar hozir tutib o'ltirsa qandoq bo'lg'ini albatta bo'lmaydi ammo yigitning ulardan erib ketildigan kuni keladi ana shu chog'da ular qayg'u hasrat chakinidan ro'zi tutidi hech kim ko'ni ko'nglakka kirishib ketadigan yengiraqtin yamoq samaydi unda qilsa kiyim yuyilganda yangi yamoq kirishib kiyimni yirtib tashlaydi natijada yirtiq texmi yo'g'inab ketidi shuningdek hech kim yangi sharobni ko'ni qachilmaydi agar unda qilsa yangi sharobning ko'pishi bilan tulum yerilidida sharobmi to'kilib ketadi demak tulummi qodin chiqidi shuning uchun yangi sharobni yangi tulumga qachilash kerak shunda qilganda har ikkilisini saqlab qolg'ili bo'ladi hazrati ayso yahyo payg'ambarning shogirdlariga bu so'zlarni qilayotgan vaqtida ma'lum bir ibodatxonning bir mas'uli kelib hazrati aysoning oyog'iga yiqilib mening qizim hozir o'lib ketdi siz berib uningga qo'lingizni tekkizib qo'ysangiz u tirilidi dedi hazrati ayso o'rnidan turib shogirdini ilib uning bilan birga bordi yo'lda xun tavrash kesiliga giribtor bo'g'iniga 12 ikki yil bo'lgan bir ayol hazrati aysoning orqa tarafidan kelib uning chopinining peshini silidi u ichida hazrati aysoning chopinini tutsamla cho'qim soqib ketiman deb o'ylagan edi hazrati ayso kayniga burilib uningga qarab qizim xotirjam bo'l ishonching seni saqaytdi deyishigila heliqi ayol soqiyib ketdi hazrati ayso heliqi ibodatxona mas'ulni uyiga kirib nay chelayotgan va hozir tutib yig'layotgan odamlar to'pini ko'rib ularga chiqib ketinglar bu qiz o'lmidi uxlab qopti dedi biroq haloyiq uni masxira qildi kishilar chiqib etilgandan keyin hazrati ayso qiz yotgan uyga kirib uning qo'lidan tortdi qiz o'rnidan turdi bu xabar butun atrofqa tarqaldi hazrati ayso u yerdan chiqib ketayotganda ikki qorg'u uning kaynidan kelib ey podsho dovudning avlodi bizga rahim qilg'oysiz deb voqab ketdi hazrati ayso uyga kirgandan keyin heliqi ikki qorg'u uning oldiga keldi hazrati ayso ulardan sizlar mening sizlarni saqaytishga qodir ekanligimga ishonamsizlar deb so'rdi ey rabbim ishonamiz deb javob berdi ular hazrati ayso ularning ko'ziga qo'lini takkizib turib ishangdinglar dek bo'lsin deyishigila ularning ko'zlari ichildi hazrati ayso ularga bu ishni hech kimga tinmanglar deb qattiq topildi lekin ular u yerdan chiqiblar bu ishni atrofga yeyivatdi ular chiqib ketgandan keyin jin chaplashgan bir gacha hazrati aysoning oldiga elib kelindi hazrati ayso uningdiki jinni qo'g'ishi bilanla yilqi odam zuvonga keldi haloyiq hayron bo'lib bundoq ish isroilada zodi ko'rilib boqmagan deyishdi lekin parislar u jinlarni ularning boshlig'i toyni haydaydika deyishdi hazrati ayso butun shahar yezi qishloqlarni orlab har qaysi ibodatxonlarda ta'lim berib arishning podsholig'iga doir xushxabarni tarqatdi va xalq ichidagi her xil kasallik ve og'riq sisoqlarni saqaytdi O to'p to'p ademlerini körüp, ulağı iş ularga Çünkü ula koçsuz koy qo'ychisiz qo'y podilirdak panohsiz bechoralar edi shuning bilan u shogirdlarga qutqizilishga intildiganlar mo'l hosul dek köp, bırak hosilni ilişi üçün ishlaydiganlar oz ekan Hosulunun ilgisi buğan hudadın köprek işçi evetip, o'suni yig'ib yig'ivilishni tilanglar dedi